Iê, Ah, ah. Você conhece o Malharo? Alô, bebê. Tô ligando só pra te dizer que eu tô indo aí te ver. Pra matar essa nossa saudade, só vai ser eu e você. Nosso quarto vai tremer, você vai enlouquecer. Eu vou te dar prazer de verdade. E não tem como negar que os nossos corpos se atraem. Você é o meu lugar, meu ponto de equilíbrio que me traz a paz. E não tem como negar que os nossos corpos se atraem. Você é o meu lugar, ponto de equilíbrio que me traz a paz. Vai rebolando, rebolando, vai jogando, vai jogando. Eu sou seu homem, tu és minha mulher. Em quatro paredes você faz o que quiser. Vai rebolando, rebolando, vai jogando, vai jogando. Eu sou seu homem, tu és minha mulher. Em quatro paredes você faz o que quiser. Alô, bebê, tô ligando só pra te dizer que eu tô indo aí te ver. Pra matar essa nossa saudade, só vai ser eu e você. Nosso quarto vai tremer, você vai enlouquecer. Eu vou te dar prazer de verdade, e não tem como negar que os nossos corpos se atraem. Você é o meu lugar, meu ponto de equilíbrio que me traz a paz. E não tem como negar que os nossos corpos se atraem. Você é o meu lugar, meu ponto de equilíbrio que me traz a paz. Vai rebolando, rebolando, vai jogando vai jogando Eu sou seu homem, tu és minha mulher E quatro paredes você faz o que quiser Vai rebolando, rebolando Vai jogando, vai jogando Eu sou seu homem, tu és minha mulher E quatro paredes você faz o que oh. quiser ela é foda, quando rebola, vira de costa, encosta, maliciosa, gostosa, maravilhosa, formosa, ela é graciosa, virtuosa, ouve minhas track, já fala que gosta, e na TPM dengosa, manhosa, perigosa, mó teimosa, na cama fogosa, no amor é amorosa, comigo carinhosa, quase invejosa, impetuosa, anteciosa, estilosa, tenebrosa. Papo torto com ela não cola. Seu assunto é ouro, dólar. Ambiciosa, preciosa. Pra mim, mó valiosa, vaidosa. Muito mais cheirosa que um buquê de rosa. Me ganhou só no olhar no meio dessa prosa. Roubou meu coração, pique são criminosa. Paixão afetuosa. O que que eu faço agora? Só sei que a partir de agora vai rebolando, rebolando. Vai jogando, vai jogando. Eu sou seu homem, tu és minha mulher. E quatro paredes você faz o que quiser. Vai rebolando rebolando, rebolando, vai jogando, vai jogando. Eu sou seu homem, tu és minha mulher. Enquanto parede, você faz o que quiser. O que quiser.